السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد hii ni darasa ya kumi katika kukamilisha arkanu sala zilizobakia nguzo ya kumi na moja kumi na mbili kumi na tatu na kumi na nne kama alivyozitaja Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi nazo ni at-tashahhudul akhir kisomo cha mwisho waljulusu lahu na kuketi katika kikao hicho wassalatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam na kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallama wataslimatan na kutoa salamu mbili ama nguzo ya kumi na moja na kumi na mbili At-tashahhudu al-akhir wal lahu, nazo ni tashahud kuketi katika kikao cha mwisho na cha eh, tashahud na kusoma atashahud nayo ni atahiyatu. Imekuja hadith katika Sahih al-Bukhari hadithi ya Abi Humaid as-Sa'idi radhiallahu anhu katika kutaja sifa ya sala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha au akataja jinsi alivyomuona Mtume sallallahu alaihi wasallama akiketi katika kikao hicho cha mwisho katika swala. Asema Abi Humayd radhiallahu anhu فإذا سجد وضع يده على وضع يده يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه ورجليه القبلة kisha sema fa idha jalasa fi rak'atain anapoketi katika kikao baina baada ya raka mbili anapoketi katika kikao baada ya raka mbili jalasa ala rijlihi al-yusra huketi juu ya mguu wake wa kushoto wanaswaba al-yumna kisha husimamisha mguu wa kushoto wa kulia wa idha jalasa fi rak'ati al-akhira ama akiketi katika kikao cha mwisho yani kama swala ni ya raka tatu ama raka nne qaddama rijlahu al-yusra basi hutanguliza mguu wake wa kushoto yani kaingia chini ya mguu wa kulia wa nasaba na kisha mguu wa kulia huwa ni mwenye kusimamisha waqaada ala maqadatihi na hukaa kitako makalioni hii ndo jinsi na sifa ya kikao ambavyo kuwa mtu anaketi jinsi alivyobainisha Abi Humaid alipomwona Mtume sallallahu alaihi wasallam akiketi katika jalsa baada ya raka mbili na jalsa ambayo kuwa yaitwa jalsa tul iftirash na jalsa katika raka ya mwisho imma raka tatu au baada ya raka nne ambayo kuwa yaitwa jalsa tutawarruk wakadhalika imekuja hadith ya Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu amepokea Imamu Ahmad na wengineo asema anna nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a mirfaqahu al-ayman ala fakhidhihi al-ayman alipoketi mtume sallallahu alaihi wasallam katika kikao hicho aljasatu alakhira wadaa <clears throat> mirfaqahu alayman ala fakhidhihi alayman aliweka kiganja chake cha kulia juu ya goti lake au pa, eh, pa, eh, mapaja yake ya kulia aliweka kiganja chake mkono wake upande wa kulia juu ya mapaja yake ya kulia thumma akada min aswabihi kisha akawa ni mwenye kufumba vidole vyake vya mkono al-khinsar wal kidole kidogo na kidole ambacho kuwa chalifuatilia vyote viwili akawa ni mwenye kuvifumba wa halaka biisbahi al-wusta ala al kisha kidole cha kati na gumba akawa ni mwenye kuviringisha duara yani vidole viwili vidogo alivifumba kabisa kisha cha kati na kile cha gumba akawa ni mwenye kuvishikilia kama duara warafa as-sababa yushiru biha na kidole cha shahada akawa ni mwenye kukinyanyua na kuashiria nacho shahada hivi ndio jinsi anavyoweka mkono wake katika kikao hicho na kuashiria ashahada <coughs> kisha Sheikh Allah yarhamahu akawa ni mwenye kubainisha nini ambacho kuwa afanya katika tashahud asema nayo ni nguzo ya kumi na mbili watashahudul akhir ruknun mafrudun na tashahud ya mwisho ni nguzo ambayo kuwa ni faridha kama ilivyokuja katika hadith kama fi hadith في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أسمى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد sisi tulikuwa tukisoma au tukisema kabla haijafaradhishwa hatujafunzwa atashahud tulikuwa tukisema assalamu ala allahi min ibadi assalamu ala jibril wa mikail salami salam zimfikie Allah kutoka kwa waja zake na salam zimfikie Jibril na kadhalika Mikail hivi ndivyo walivyokuwa wakisema kabla hawajafunzwa atashahud وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kutufunza akatukataza kusema jinsi tulivyokuwa tukisema la takulu assalamu ala Allah msiseme salam kutoka kwa waja wa Allah imfikie Allah fa inna Allah huwa salam kwani Allah subhanahu wa ta'ala ndiye assalam walakin qulu walakin semeni التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكوافنزا جنس يكسوم التحية هي إن hii حديث katika hadithi aliyopokea al-Imam al akawafunza mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi ya kusoma at-tashahhud kisha Sheikh rahmatullahi alayhi akawa ni mwenye kubainisha maana ya hii tashahhud asema wa maana at-tahiyat maana ya at-tahiyat jami'u at-ta'dhimat lillahi mulkan wa istihqaqan ni ta'dhima zote ni zake Allah subhanahu wa ta'ala mulkan wa istihqaqan ndiye mwenye kumiliki naye ndiye mwenye kuyastahiki Anwaa zote za kuadhimishwa na kutukuzwa ni zake Allah subhanahu wa ta'ala mithlu al-inhina wal-ruku' was-sujud wal-baqa' wal dawam jins mfano wa kuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala kama vile kuinama na kurukuu na kusujudu na mengineo yote katika jumla ya mambo ambayo kuwa anaadhimishwa kwayo Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na ndiye mwenye kuyamiliki na kuyastahiki wa ma yu'azzamu bihi rabbul alamin fa lillah na lolote ambalo kuwa la kuadhimishwa kwayo Allah subhanahu wa ta'ala basi ni yake Allah subhanahu wa ta'ala sawia ni aqwal au ni matendo sawia ni maneno au matendo ya kuadhimisha basi Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kustahiki zaidi faman sarafa minhu shay'an lighairi Allah fahuwa mushrikun kafir kisha Sheikh Allah yarhamahu akatanabahisha ambaye ataelekeza chochote cha kuadhimisha kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala basi atakuwa ni mshirikina kafiri amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo kuwa ni lake Allah peke yake astahiki Allah peke yake na atakuwa ni katika makafiri ambokuwa wa wanampinga Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya ibada kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo at ni jumla au ibara ambokuwa kuwa kusanya aina yote ya ta'dhimat kuwa ni yake Allah subhanahu wa ta'ala kisha qaul wassalawatu lillah yake maana asema Sheikh jamii ad-da'awat ni dua zote wakila salawat hiyo tayyibaha na imesemwa kauli nyingine kuwa salawat ni dua ambazo kuwa ni bora zaidi dua ambazo kuwa ni bora zaidi zote aumbwa Allah subhanahu wa ta'ala wa qaul assalamu alayka ayuha nabii rahmatullahi wa barakatuh asema tad'u lin-nabii sallallahu alayhi wasallam bisalama ukisema hili kaul au hili tamko assalamu alayka ayuha nabii rahmatullahi wa barakatuh salam kwako ewe mtume wa Allah na rahma za Allah na baraka zake ziwe juu yako ukisema hilo tad'u linnabi sallallahu alayhi wasallam bisalama ni kuwa wamwombea mtume sallallahu alayhi wasallam amani warahma walbaraka wakadhalika wamwombea rahma za Allah na baraka za Allah zimfikie kisha katanabisha kadhalika hapa walladhi yud'a lahu ma yud'a ma Allah yule ambekuwa aombewa haombwi pamoja na Allah yani bimaana mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye kuwa anaombewa dua hii imfikie hastahiki kuombwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala kwani kuombwa salawatu ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kisha kaul assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin asema sheikh maana yake ni tusallim ala nafsika wa ala kulli abdin salihin fi samai wal ard wassalam dua assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ayo salam, salamu ya Allah subhanahu wa ta'ala iwe juu yetu na waja wake wema wote wajiombea wewe nafsi yako wa ala kulli abdin salihin na kila mja mwema fi samai wal ardi mbinguni na ardhini waombea salamu ya Allah subhanahu wa ta'ala iwafikie kisha akasema wasalamu duaun salam ni dua, wasalihun yud'a lahum, na waja wema wastahiki kuombewa, wala, wala yud'auna ma Allah, na wala hawastahiki kuombwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa kadhalika atanabahisha kama alivyotanabahisha ilipotajwa salamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam iwapo ni mwenye kuombewa basi yeye haombe pamoja na Allah kadhalika hapa waja wote waliokuwa mbinguni na ardhini ambokuwa waombewa salamu ya Allah subhanahu wa ta'ala hawastahiki kuombwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala bali waombewa iwafikie salam na rahma na baraka za Allah subhanahu wa ta'ala kisha kaul ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu maana yake tashhadu shahadata al-yaqin an la yu'bada fil ardi wala fis samai bihaqqin illa Allah ukitoa hii shahada ashhadu an la ilaha illa Allah kuwashuhudia kuwa hamna mola wa kustahiki kuabudiwa illa Allah wahdahu la sharika lahu yeye pweke na wala hana mshirika ni kuwa tashhadu shahadatul yakin watoa ushahidi na ushuhuda wa yakini usokuwa na shaka alla yu'bada fil ardi wala fis sama kuwa hakuna ambaye kuwa astahiki kuabudiwa si mbinguni wala si katika ardhi bihaqin illa Allah kwa haki ila Allah subhanahu wa ta'ala bimaana wote ambokuwa waombwa na kuabudiwa mbinguni na ardhini wasokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ibada yao ni batil kuomba kwao na kuabudiwa kwao ni batil kwao kwani wao si Allah subhanahu wa ta'ala ambekuwa ndiye Mola wa walimwengu kisha qaul wa shahadatu anna muhammadar rasulullah na kushuhudia Muhammad kuwa ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala asema Sheikh Allah yarhamahu maanahu bi annahu abdul yu'bad wa rasulun la yukadhab bal yuta'u yuttaba sharafahu Allah bil ubudiyya mtu akitoa shahada ashhadu la ilaha illa wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah ni kuwa akiri kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam abdun ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala katika waja zake wa rasulun ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala la yu'bad hastahiki kuabudiwa wa rasulu la yukadhab na ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye hafai kukadhibishwa kwa yote ambokuwa amekuja nayo bali yutoa wa yutaba bali ambacho kuwa astahiki ni atuiwe katika yote aliyokuja nayo wa yutaba na afuatwe katika mwongozo aliyokuja nayo kwa wanadamu sharafahu Allahu bil Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtukuza kwa kuwa ni mja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu amemnyanyua hadhi katika waja wote ni yeye ndiye ambekuwa kuwa ametekeleza ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sifa nzuri ambokuwa anaitaka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo katika shahada wamwombea Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakiri aiyo kuwa yeye ni Abdullah wa rasulu. Wadalilu kauluhu Ta'ala kisha akataja dalil ya hilo asema tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya sura al aya kwanza anamsifu mja wake mtume sallallahu alaihi wasallama tabaraka nazzala al ametukuka Mola ambaye kuwa ameteremsha al ambayo ni Qur'an ala abdihi kwa mja wake hapa amemsifu kwa hili sifa kuwa yeye ni mtumwa na mja wa Allah subhanahu wa ta'ala liyakuna lilalamina nadhira ili awe ni mwonyaji kwa walimwengu wote amemsifu kuwa ni mja wake na ni nadhir lilalamin na ni mwonyaji mtume kuja kwa walimwengu wote kuwaonya <clears throat> kisha akataja Allah yarhamahu nguzo ya kumi na tatu baada ya kusoma hii attahiyatu nayo ni as-salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam nayo ni kaul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima innaka Hamidum Majid kumsomea mtume kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam nayo imekuja katika hadith sahih kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na baadhi ya sahaba zake tushajua jinsi ya kukusalimia jinsi gani twakusalia kisha akawa ni mwenye kuwatajia hii sala السلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد akafunza jinsi ya kumsalia kisha Sheikh Allah yarhamahu akabainisha nini maana ya kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam as-salatu min Allah tanauhu ala abdihi swala kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake Allahumma salli ala Muhammad ya swala kutoka kwa Allah kwa mtume wake tanauhu ala abdihi ni kumtukuza na kumsifu mja wake wazimu kumsalia mja wake ni kumtukuza na kumsifu fil mala'il a'la katika viumbe waliokuwa juu kama haka al-Bukhari fi sahihihi an abil aliya kama ilivyokuja hadith katika sahih al-Bukhari an abil aliya toka kwa abi aliya asema qala salatullahi tanauhu ala abdihi fil mala'il ala swala ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja wake ni kumsifu na kumtukuza kwa viumbe ambokuwa wako pamoja naye juu wakila rahma asema abi alia na imefasiriwa kadhalika kuwa ni rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja wake wasawabu alawwal kisha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab aka akawa ni mwenye kurajihisha na kuchagua kauli ya kwanza kuwa ndiyo sahih na bora kuwa ni kumtukuza mja wake na kumsifu mbele za waja zake kule mbinguni kisha akasema bil alia wa min al malaika ama swala ya malaika kwa waja wa Allah al istighfaru ni istighfar wao kumwombea huyo mja istighfar Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amghufirie madhambi yake wa al adamiyina addu'a na swala kutoka kwa wanadamu kwa mtume sallallahu alaihi wasallama na ndugu zake katika mitume ni dua ni kuwaombea hawa mitume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe ni mwenye kuwa rehemu na kuwabariki kisha akataja Allah yarhamahu wabarik ma ba'daha sunan aqwali wa af'ali zile akuwa uh, kisomo ambacho kuwa chawa baada ya kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta aywa na kusoma kadhalika al-isti'adha kuomba kinga kutokamana na vitu vinne yote haya ni sunan aqwal wa af'al ni sunna za kimaneno ambayo kuwa mtu kadhalika atakiwa awe ni mwenye kuyasema au kuyasoma inkuja katika sahihi muslim katika hadithi ya Aisha radhiallahu anha asema idha faragha ahadukum min atashahhud kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alisema idha faragha ahadukum min atashahhud al-akhir mtu mmoja wenyu atakapomaliza kusoma tashahhud al-akhir tashahhud ya mwisho atahiyatu na kumsalia mtume falyata'awwad min arba'in basi aombe kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na mambo manne min adhabi jahannam kutokamana na adhabu ya jahannam wa min adhabi alqabri na kutokamana na adhabu ya kaburini wa min fitnati almahya walmamat na kutokamana na mitihani na fitna ya maishani uha, katika uhai na kufa wa min sharri almasihi dajjal na kutokamana na shari ya masihi dajjal mambo manne haya ambayo kuwa ni makubwa yatakiwa mtu amwombe Allah subhana wa ta'ala kinga kutokamana nayo na kadhalika kunazo dua ambazo kuwa zimethubutu mtume sallallahu alaihi alikuwa akiyasoma katika tashahud walakin haya ni katika jumla ya mambo ambayo ni muhimu na arkan mtu kusoma tahia na kumsalia mtume الله عليه وسلم kisha katika makubwa ni aombe kinga kutokana kutokana na mambo manne haya kisha baada ya hapo nguzo ya mwisho ambayo ni at-taslimatan mtu kutoa salamu mbili kuliani na kushotoni kama ilivyokuja katika hadith wa tahlilu hat-taslim na kinachofungua swala na kuhalalisha vile vilivyokuwa vimeharamishwa ndani ya swala ni at-taslim mtu kutoa assalam imekuja hadith sahihi katika sunan at na ameisahihisha na Ibn Majah na Nasai na wengineo hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yusallim an yaminihi wa an yasarihi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitoa salamu upande wa kulia na upande wa kushoto akisema assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum upande wa kulia assalamu alaykum wa rahmatullah upande wa kushoto aki akigeuza kichwa chake hata yura bayadha khaddihi mpaka huonekana weupe wa shavu lake mtume sallallahu alaihi wasallam hugeuza kichwa chake upande wa kulia mpaka yule aliyokuwa nyuma yake huweza kuona weupe wa wa, wa eh, wa mashavu yake na kadhalika upande wa kushoto na huko wakisema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hii ndo sifa ama hizi arkan kumi na nne za swala nazo ni jinsi alivyokuwa akizitekeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tulivyobainisha katika darasa hili na darasa lililopita la tisa. Inshallah katika darasa ijayo tutachukua sehemu ya mwisho ambayo ameitaja Sheikh Allah yarhamahu katika hii risala shurutu sala wa arkanu nayo ni wajibatu sala Wajibat mambo ambazo kuwa ni wajib katika swala nazo ni mambo nane wallahu alam sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam barakallahu fikum jazakumullahu khairan